Todėl palikę pradinį Kristaus mokslakime į tobulumą, kad vėl dėja pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu, iš mokymo apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusiųjų prisikelimo ir amžinojo teismo. Jei Dievas duos, ir tai padarysime. Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, patyrė gerąjį Dievo žodį bei būsimojo amžiaus galybę ir nupuolė. Tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie savo kryžiuoja Dievo sūnų ir išstato jį paniekai. Jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jos prasikala želmenys naudingi tiems, kurie ją dirba, tai ji susilaukia Dievo palaimus – bet jeigu jį teželdo erškiečius bei usnis, tai ji niekam tikusi, ant jos krinta prakeiksmas ir galiausiai ji bus išdeginta. Nors šitaip kalbame, bet jums, mylimieji, tikimės geresnių į išganimą vedančių dalykų. Dievas nėra neteisingas. Jis nepamirš jūsų darbų, jūsų meilės, kurią parodėte jo vardui, kai tarnavote ir tebe tarnaujate šventiesiems. Todėl mes trokštame, kad kiekvienas iš jūsų rodytų ankstesnį uolumą, įdant ištobulintų viltį iki galo, kad neaptinktumėte, bet būtumėte sekėjai tų, kurie tikėjimu ir ištverme paveldi pažadus. Kai Dievas davė Abraomui pažadus, neturėdamas kuo aukštesniu prisiekti, jis prisiekė savimi ir tarė. Iš tiesų aš laiminte palaiminsiu tave, dauginte padauginsiu tave. Ir Abromas kantriai laukdamas gavo, kas buvo pažadėta. Žmonės prisiekia aukštesniais dalykais ir kiekvieno ginčio pabaigoje patvirtinimui imasi priesaikos. Todėl Dievas norėdamas stipriau pabrėžti pažado paveldėtojams savo valios pastovumą, pridėjo priesaiką. Tad du nekintami dalykai, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluotų, tvirtai guodžia mus ieškančius prieglopščio mums duotoje viltyje. Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prasiskverbiantis pro uždangą vidun, kur už mus kaip pirmtakas įžengė Jėzus, tapęs amžiams vyriausiųjų kunigų Melchizedeko būdu.